50 languages. 69. 69. Avoir besoin, vouloir. Avoir besoin, vouloir. J'ai besoin d'un lit. J'ai besoin d'un lit. J'ai besoin d'un lit. Je veux dormir. Je veux dormir. Y a-t-il un lit ici Y a-t-il un lit ici J'ai besoin d'une lampe. J'ai besoin d'une lampe. Je veux lire. Je veux lire. Y a-t-il une lampe ici Y a-t-il une lampe ici J'ai besoin d'un téléphone. J'ai besoin d'un téléphone. Je veux téléphoner. Je veux téléphoner. Y a-t-il un téléphone ici y a-t-il un téléphone ici J'ai besoin d'une caméra. J'ai besoin d'une caméra. Je veux prendre des photos. Je veux prendre des photos. Y a-t-il une caméra ici Y a-t-il une caméra ici J'ai besoin d'un ordinateur. J'ai besoin d'un ordinateur. Je veux envoyer un email. Je veux envoyer un email. Y a-t-il un ordinateur ici Y a-t-il un ordinateur ici J'ai besoin d'un stylo. J'ai besoin d'un stylo. Je veux écrire quelque chose. Je veux écrire quelque chose. Y a-t-il une feuille de papier et un stylo ici Y a-t-il une feuille de papier et un stylo ici